Այսօր զրուցակիցս Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասելյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ասրյան, մեր հանրապետությունում գործում են Արցախյան պատերազմում զոհված զինծառայողների եւ անհայտ կորածների հարազատների միություններ, առանձին առանձին։ Փետրվարին ստեղծվեց Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միություն, որը ղեկավարում եք դուք։ Ինչու առանձին կազմակերպություն ստեղծվեց, չէ՞ որ արդեն համանման նման կազմակերպություններ էին գործում։ Ձեր հիմնավորումը։ Այդ հարցը այս ամիսների ընթացքում բազմաթիվ անգամ հնչեցվել է, չեմ զլանա նորից կպատասխանեմ։ Ես առաջի անգամ եմ ձեզ հետ զրուցում։ Հասկանալի է։ Հիմա ասեմ, նախ զինադատարից հետո ցանոր հետ պատերազմյան իրավիճակ էր ստեղծվել, ունեինք հազարավոր անհայտ ճակատագրեր Հայաստանյան հատվածից բազմաթիվ ծնողներ այցելել էին ճշտելու իրենց ворթիների ճակատագրերը, իրենց հարազատների ճակատագրերը։ Խո այդ ժողովուրդը հավաքվում էին Արմենիա հյուրանոցում, ամենօրյա խնդիրներ էր ճշտվում, գործեր էր պլանավորվում որոնողական, այդ հարցը մեծ գործնություն է ծավալել Արցախի փրկարարծարայությունը այն ժամանակ տնորենը Կարեն Սարգսյանն էր ներկա ներքին գործերի նախարարը։ Իր ղեկավարությամբ այդ աշխատանքները համակարգվում էր ծնողների ակտիվ մասնակցությամբ եւ մենք այդտեղ չտեսանք անհայտ կորածների հարազատների միության ներկայացուցիչներ, ովքեր պարտավոր էին գտնվել այդ ծնողների կողքին։ Հաջորդը մենք ունենք բազմաթիվ զոհվածներ արդեն իսկ հուղարկավորված մեր շարքերում կային նման ծնողներ, Մենք չտեսանք նաև Արցախյան գոյամարտի զոհվածների հարազատների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Եվ ասեմ իմ ազնական փորձի վրա առաջի պատերազմում կորուստներ ենք մենք ունեցել, եղբայրս է զոհվել, եւ այդ տարիների ընթացքում չեմ տեսել այդ կազմակերպության ներկայությունը իմ ընտանիքում։ Այդ 30 տարիների ընթացքում դուր չի բացվել, եւ որևէ հարց չեն տվել արդյոք ինչ որ խնդիր կա եւ այլն այսինքն ընտանիքի հետ այդ կազմակերպությունը կապ չի հաստատել որևէ առնչություն չի ունեցել որևէ առնչություն չի ունեցել այսպես ասեմ միջոցառման չի հravirվել եթե նույնիսկ այցելում ասեմ ավելին հրատարակված գրքում իմ եղբոր մասին տվյալները սխալ է գրած նրա զովելու օրը զովելու հանգամանքները նա մասնակցել էր շուշի ազատագրմանը զովել է 92-ի հուլիսին, բայց գրած է ապրիլում է զոհվել 92։ Բայց ումից են տվյալները ճշտել կամ վերցնել։ Ես այդ հարցը տվել էի իրանց։ Ճիշտ է, այն ժամանակ ինֆորմացիա հայտարարումը ավելի դժվար էր, քան հիմա։ Այն ժամանակ ծավալները ավելի մեծ էին։ Ես չեմ թերագնահատում այդ ժամանակա ընթացքում իրականացված գործը, բայց այս պատերազմի ընթացքում այդ երկու կազմակերպությունները փաստորեն սկզբնական շրջանում անգործության էր մատնված եւ անուշադրության էր մատնված այդ ծնողներ։ Այդ ցաներ ժամանակաշրջանում նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար ամիսներին նրանք մեր մոտ կանգնած չէին։ Եվ ես գիտակցում եմ, որ կգա մի պահ, որ այս ամենը կվերջանա այս հավաքները, այս հանդիպումները եւ անհրաժեշտություն կլինի, որ այդ ընտանիքները մնան ուշադրության կենտրոնում եւ իհարկե կմնան մեծականակ չլուծված հարցեր, որին պետք է լուծում տրվի։ Ու դրա համար պետք է մի ուժ, մի կառույց, որը այդ գործընթացը իր վրա կվերցնի։ Ու մի խումբ ծնողների նախաձեռնությամբ, ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունը իմը չի եղել, ուղակի ծնողներն դիմել են կառավարությունը, ղեկավարությունը սենյակ է հատկացրել մշակ մշակույթի պալատում, այնտեղ իրենք հավաքվում էին խնդիրները քննարկում։ Մի օր ես էլ իմացա ու միացա այդ խմբին ու ասեցի, եթե ուզում ենք մենք արդյունավետ աշխատանք ապահովենք, ապա պետք է համակարգված գործնեություն ծավալվի եւ փետրվար ամսին կազմավորվեցինք, այսպես ասեմ։ Այդ ընթացքում անայք կորածների արդեն գործող միությունը փորձում էր որոշ գործառույթներ իրականացնել, փորձելով ջրի երեսի մնալ։ 44 օրյա պատերազմում անհայտ կորածների հետ զբաղվելու հարցում, այսպես ասենք, ես հասկացա, որ նրանք այդ պոտենցիալը չունեն։ Չունեն ինչ առումով թիմը չկար, աշխատանքի թիմը։ Սենյակում նստել, սпасել մինչև քեզ դիմեն չի լինում։ Արդեն մի անգամ հարցազրույց կազմակերպվել է հանրային ռադիոյի տաղավարում երեք կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությամբ ես չէի ցանկանա նորից նույն ձևաչափով հարցազրույց կազմակերպել դուք մի բան եք ասում նրանք մի այլ բան Հիմա տեսեք եթե զովասների հարազատների միությունը Արցախյան առաջի գոյամարտի կարող է հայտարել, որ որպես հասարակական կազմակերպություն։ Տիրապետում եք 44 օրյա պատերազմում զոհվածների, տվյալների, արկա խնդիրների, հուզող հարցերի մասին, Տերապետում է ցուցակների, ըս շրջանների, այցելություն ունի կատարած, ինչ որ գործնեություն ունի կատարած, եւ նույնը հայտարարի անհայտ կորածների հարազատների կազմակերպությունը, որ տերապետում է ցուցակների, ընտանիքների հետ բոլորի հետ կապ ունի հաստատած, գիտի նրանց անհայտ կորելու հանգամանքների մասին բոլոր տվյալները, գիտի ներկայությամբ քանի անհայտ կորած ունենք Արցախից, թե քաղաքացիական, թե զինծառայող ես հիմա ներկա գտնվելով այստեղ մեր կազմակերպությունը կկազմալուծեմ, կմիանանք այդ կազմակերպություններին, ինչով կարանք կօգնենք։ Բայց ես համոզված եմ չունեն իրանք այդքանը, եւ ես իրենց այն ժամանակ կոչ եմ արել 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով նեղություն մի քաշեք, մի զբաղեք։ Դուք ունեք կատարած ահագին գործ նախկինում, այսինքն մենք ունենք մեծ հանգարան զովվածների, այդ հանգարանի պահպանման գործը եւս մեծ կարեւորություն ունի։ Նախկին անհայտ կորածների վերաբերյալ տվյալները Տիկին Վերան տիրապետում է ունի զբաղվում են, չգիտեմ, ինչ արդյունավետությամբ, թող զբաղվեն։ Դուք իրավացի եք, պիտի հետագայում այս բոլորը մի կազմակերպություն դառնա։ Պետք չի առանձին զովվածների եւ առանձին անհայտ կորածների։ Սա մեկ մեծ ամբողջական կառույց պետք է հետագայում դառնա։ Թանգարանները, որ կա Տիկին Վերայի մոտ եւ կա պարոն Արտուրի մոտ, պետք է պետական կարգավիճակ ունենան եւ մի մեծ կառույցի մեջ շինության մեջ ունենան Արցախյան գոյամարտին նվիրված մեր զոհվածների եւ անայտ կորածների մասին տվյալները։ Կարող ենք այնտեղ արդեն սեկտորների բաժանել ըստ տարեգրության տեղադրել նկարները առաջի գոյամարտը, քարորյա պատերազմը, 44 օրյա պատերազմը Սա հետագա գործ է եւ այս ուղությամբ մենք խոսել ենք Արցախի հանրապետության նախագահի հետ եւ եկել ենք մտքին, որ պետք է ունենանք այդ կառույցի մի երկիր, որը ստեղծվել է ու ստեղծման օրից պայքարում է իր անկախության, իր անվտանգության համար, ճունի այդպիսի թանգարան։ Սա բացական է ազդում եւ դրսից եկած տուրիստները, դրսից եկած մարդկանց բերելով այդտեղ մենք պիտի մեր գոյամարտի պատմությունը ներկայացնենք։ Սա շատ կարեւոր եմ համարում եւ հետագայում մենք հասնելու ենք դրան։ Իսկ այդ բոլոր հասարակական կազմակերպությունները այդ երկու գործողը եւ մեր 44 օրյան պետք է հետագայում դառնան մեկ կառույց եւ սա պետք է ղեկավարության նախաձեռնությամբ բանակցությունների արդյունքում հետագայում միավորվի։ Ես անձամբ պատրաստ եմ հրաժարվել նախագահության պաշտոնից, միայն թե համոզվածն եմ, որ անաչառ է գործը գնալու, բայց ես չեմ թույլատրելու, որ նախքին գործելավոճով աշխատեն։ Նախքին գործելավոճը անընդունելի է, ու հասարակությունը լավ գիտի, ում ինչ գնահատական է տալիս։ Սկզբնական շրջանի դժվարությունները հաղթահարված են ստացվում է այնպես, որ նույն հարցերով զբաղվում են մի քանի հասարակական կազմակերպություններ։ Փոխանակ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարած կազմակերպությունը չի կարելի ասել, որ չի զբաղվում։ Չէ, չէ, ուզում եմ իմանալ 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով ինչով է զբաղվում։ Ես դրա հետ զրուցել եմ, ինքը որոշ տվյալներ ներկայացնում է։ Որոշ տվյալներ, որոշ ծնողներ գնացել են, դիմել են, այդ ծնողները, հա, դիմել են։ Պարզ խոսենք, մենք անհայտ կորածների հարցով ասում ենք զբաղվում ենք։ Քաջ գիտակցում ենք, որ ան այդ կորածների հարցը ներկայությամբ ինչով ենք զբաղվում ենք։ Ես օրինակ ասեմ մեր գործնեությունը ինչումն է կայանում եւ ով որ ասում է դրանից ինքը կարա շատ աշխատի, բացարձակապես կդառնա ստաց այդ ընտանիքներին։ Ինչ ենք անում մենք։ Մշտապես կապ ունենք հաստատած Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի հետ։ Կապ ունենք հաստատած անվտանգության խորհրդի հետ։ Կապ ունենք հաստատած ներքին գործերի նախարարության, փրկարար ծառայության, ԱԱՑ-ի հետ, ովքեր իրավասու են զբաղվել անայտ կորածների ճակատագրերի պարզման հետ։ Ունենք ԴՆԹ-ների նույնականացումներ, որոնց ինֆորմացիան իհարկե ավելի ուշ է հասնում այդ գերատեսչություններին, քանի որ ԴՆԹ-ի պատասխանը միանգամից հարազատին է հասցնում։ Մենք տարբեր աղբյուրներից օգտվելով, համագործակցելով այդ արդյունքների հիման վրա մշտապես ճշտում ենք մեր ցուցակները Այդ ցուցակները հստակ ճշտված փոխանցում ենք խաղապահուժերին, որ เป զի ուրճացված թվային տվյալներ չունենան։ Կարմիր խաչի հետ ենք համագործակցում, ովքեր անմիջական կապ ունեն այդ ընտանիքների հետ։ Մենք եւս ունենք բոլորի այդ ընտանիքների հետ կապ, ունենք հեռախոսամարն, կոնտակտային, բարբերաբար հանդիպումներ ենք իրականացնում։ Բայց որ գիտակցենք անհայտ կորացի ճակատագիրը, parzելու համար մեզանից այդքան էլ բան չի կախված, ինչ կախվածը մենք անում ենք։ Բայց գիտենք, որ սա քաղաքականացված է։ Ադրբեջանական կողմը մինչ օրս որևէ անձի մասով չի հաստատել Արցախցուի նկատի ունեմ։ Ունենք հաստատված անձեր, դրանց ցուցակները པարզ է, դրանց տվյալները པարզ է, բոլոր հայաստանյան հատվածից են։ Տիկին Վերան չլինի, Ասրյան Արմենը լինի, չունի այն գործիքակազմը, որով ինքը կարող է այդ անհատ կորացի ճակատագիրը ճշտել։ Մեր միությունում ունենք բազմաթիվ անհատ կորացների հարազատներ, մեզ հետ են մշտապես։ Իրենք այդ ամենը լավ են գիտակցում։ Հիմա գորգորանք, որ մենք անհատ կորացների ճակատագրով զբաղվում ենք, էս է մեր անելիքը, ինչև այստեղ է։ Հարց եմ տալիս Տիկին Վերային, ունի ներկայությամբ 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով անհատ կորացների բոլորին տվյալները։ Եթե չունի, ապա ինչի գործնեության մասին են խոսում։ 2-3 հոգու տվյալ ունենալով կամ 10 հոգու տվյալ ունենալով չեմ ուզում թերագնահատել, բայց ուզում եմ շեշտել, որ պետք չի անուն արած, որ այսօր մենք դրանով զբաղվում ենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց մենք այնա այդ հարցով զբաղվում ենք։ Որպես Արցախցի կուզենայի, որ լարված հարաբերություններ չլինեին այդ կազմակերպությունների հետ։ Միանշանակ չունենք, ուղղակի ամեն մարդ իր գործնությունը պետք է գործով մեկը լավ, մեկը գուցե ոչ այնքան լավ զբաղվում են փոխանակ ուժերը կենտրոնացնելու։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ այդ երեք կազմակերպությունները միավորվեն, ժամանակը չի հասունացել։ Ես համամիտ եմ։ Այդ հարցը քննարկվել է, ասենք, չի քննարկվել մեր հասարակական կազմակերպությունների մեջ, բայց ես կառաջարկեմ, օրինակ եմ ասում, պետական աջակցության ծրագիր կա, չէ՞, հասարակական կազմակերպությունները։ Մարտիկ ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, ինչ են անում, ինչ են անելու եւ այլն։ Դրա հիման վրա պետությունը որոշում է ինչ աջակցություն տրամադրի։ Թող նրանց գործնեայության գնահատականը տա, ինչով են զբաղվում։ Եթե գրելա, որ ինքը 44 օրյան այդ կորածներով զբաղվում է, այս այս գործնեությունը պիտի անի, պիտի կանչեն իրան, ասեն կներեք, այս կազմակերպությունը ներկայացնում է, որ զբաղվում է։ Հիմա երկուսուդ միասին մարդը ձեր համար զբաղվում եք, երկուսուդ էլ եկեք ստեղ հասկանանք ով ինչով է զբաղվում ու որոշենք ում ենք ֆինանսավորում հատկացնում ում չենք հատկացնում կամ պայման ենք դնում, պետք է ուժերը միավորել, մի կառույցի տակ մտնել ու այդ ֆինանսավորումը մեկ հոգու տրամադրվի այդ երեք կազմակերպություններն էլ գործ ունեն զոհվածների, անհայտ կորածների ընտանիքների հետ եւ շատ զգայուն հարց է։ Դուք ինքներդ պիտի ընդհանուր հայտարարի գաք։ Ինչ որ մեկը գործադիր իշխանությունից չպիտի պարտադրի։ Դուք ասում եք, ես ինքս պատրաստ եմ հրաժարվել։ Գուցե երրորդ անց այս երեք միության նախագահներից ոչ մեկն էլ չլինի, չեզոք մեկը։ Կազմակերպության ընդհանուր Ես հարցը պետք է քննարկել։ Դուք առանձին առանձին այն է, ազնվությամբ այնքան ցանրաբերված է հիմա մեր կազմակերպության գործը, որ այդ ուղղությամբ մտածելու ժամանակ էլ չկա։ Ինչ վերաբերում է զովասների հարազատների միությանը, Արտուրը ինքը հենց ասում է ես հիմա զբաղվում եմ թանգարանի պահպանման գործերով։ Այդ մարդը ազնվությամբ խոստովանել է, որ ինքը այլ հարցերի վրա չի կարողանում ուշադրություն դարձնել այս ուղությունով ինձ թվում է ինքը որևէ բան չպիտի էլ պարտադրի։ Ինչ վերաբերում է անհայտ կորածների հարցով, մենք ունենք նախկին պատերազմներից արդեն 25-30 տարվա ժամանակաընթացքում անհայտ ճակատագրեր։ Մենք ունենք այդ դժբախտ փորձը, որ գրեթե մարդ չի հաջողվել այդ ժամանակական ընթացքում գտնել։ Արդեն պիտի կարգավիճակը փոխվի։ Արդեն կարգավիճակն դե միանշանակ փոխված է այդ կարգավիճակը, բայց գիտեմ ընտանիքի համար դա ցավ է, ընտանիքը սпасում է, ընտանիքը անորոշության մեջ է։ Տարիներ առաջ նման փորձ եղել է։ Դրա համար ինչի համար այդ երկու կազմակերպությունները միավորել։ Ես ինձ սկզբից դրա համար երկու կարգավիճակն են միավորած եմ ստեղծել այդ կազմակերպությունը։ Քանի որ ԴՆԹ-ի նույնականացումա տեղի ունենում, անհայտ կորացի կարգավիճակից դառնում է զոհվածի կարգավիճակ։ Եվ որպեսզի այդ տվյալները Մյուսները չասեմ, դե ան այդ կորածա, չգիտեմ ով ազբաղվելու։ Կրկին մենք ենք զբաղվում, կրկին հաշվառում մենք ենք բան կապը ընտանիքի հետ շարունակումը հաստատել։ Եվ ես հետագայում տեսնում եմ, ընդհանուր պետք է կոչվի Արցախյան գոյամարտում դե զոհված եւ անայդ կորած տարբերակել։ Զոհվածը զոհված է, լինի առաջին պատերազմում թե դե երրորդ։ Դե տեսեք, ինքը սոցիալապես տարբերվում է արդեն։ Նախքին պատերազմում զոհվածների ընտանիքները այդ հարցը բարձրացրել են եւ ես համարում եմ դա արդարացված, բայց եկեք տեսնենք այս պատերազմում զոհվածի փոխհատուցումը ոնց է իրականացում։ Ստեղծված հիմնադրամի միջոցով, չէ՞։ Այսինքն էլի պետությունը չի տալիս։ Ժողովրդից հավաքած գումարները տալիս են զոհվածներին։ Ինչ վերաբերում այդ միավորմանը, իհարկե հետագայում պետք է մեկ միավորման մեջ լինի։ Սա հասարակական կազմակերպությունների բանակցությունների արդյունքում պետք է լինի։ Այսինքն նրանք իրենք առաջինը պատրաստ պիտի լինեն միանան։ Ուշանում են։ Ես չեմ համարում ուշանում են, որովհետև վերջի պատերազմի վերքերը այնքան է թարմ, այնքան խնդրարույց հարցեր կա, որ մենք քիչ սրբելու ժամանակ էլ չունենք։ Պիտի ուսումնասիրեմ ինչ թիմ ունեն աշխատելու։ Չդառնա լցկան էշի հետ միավորում են, սաղ նստում էշի մեջքին շարժում է։ Բայց դուք համարում եք, այն գողից համարում եք, որ դուք պիտի լինեք ղեկավար։ Չեմ համարում։ Լցկան էշի մեր կազմակերպությունն եմ ես համարում, ոչ թե Արմեն Ասրյանը։ Ես երբեք Արմեն Ասրյանի անունով չեմ խոսում, ես խոսում եմ կազմակերպության անունով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանն էր։